Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Amma ba'd Iz uh, oblasti ili predmeta uh, Mustelon Hadis došli smo do uh, Još uvijek smo, znači, radimo o poglavlje vezano za prihvatljivi hadis makbul, odnosno vjerodostojan ili dobar hadis i njegovi dijelovi, e, da bi za, već nakon današnjeg dersa trebali prijeći u oblast slabog hadisa, a to je more. To je, znači, mnogo, mnogo vrsta slabog hadisa danas znači još zadnjih ders koji govorimo o kada govorimo o prihvatljivom hadisu a to su vjerodostojan i dobar hadis svejedno bio sam po sebi ili na osnovu drugih rivajeta znači zadnji poglav danas koji imamo a to je muhkem i muhteliful hadis i nasih ve mesuh prvo znači eh, muhkem i muhtelif hadis to su dvije, eh, dvije vrste hadisa razumiju se tek kad se objasni jedna i druga strana, e, odnosno prvi hadis koji se zove muhkem, vrsta hadisa, nastao riječ od ahkeme, juhkimu, stvar što znači etkane, jutkinu, nešto upotpuniti, usavršiti. Tako da hadis muhkem znači potpun hadis, jezički. A terminološki znači, kaže huvada hadis, makbul eladhi selime min mu'aradati mislihi, kaže to je pri, uh, hadis, prihvaćan hadis, znači vjerodostan ili dobar hadis, kaže koji je čist od opriječnosti njemu sličnog hadisa. Znači, to je muhkem hadis, odnosno, ja ne znam kako, kako bi ga bolje prevao, osim da je nešto u smislu da je potpun, znači, ili da nema opriječno njegov hadisa. Kako, kako prevodi tamo? Jasan hadis. Ako muhtelif hadis bio nejasan hadis, jel? Ja. Pa Jasno su oni jedan drugi, znači što su opriči jedan drugom, dobro. Ovaj, znači, uh, svejedno pravile ga, tretiraju ga kao muhkem da je jasan ili potpun ili savršen, svejedno, misli se, definicija je tu, da, to znači da je to uh, prihva, prihvaćen hadis koji je čist od oprečnosti njemu sličnog hadisa. Znači, nema hadisa koji je njemu oprečan. Uglavnom, većina hadisa, znači malo sad komentarišimo, znači većina hadisa koji su preneseni u sunetu, većina hadisa su ovog tipa, da su, znači, muhkemi, da su jasni, potpuni ili savršeni hadisi, odnosno, znači, kada govori o nekom propisu, ovdje misli se po značenju da nema opričnosti, a ne u senedu. E, znači, uglavnom, većina hadisa je tog tipa. Kada pojašnjava neki propis, znači, nema mu, Eh, ne imamo oprećen drugi hadis koji suprotno tome govori. Većina hadisa tog tipa. Za razliku od ovog hadisa koji ima sebi oprećan hadis, to je manja skupina, eh, dosta mala skupina hadisa. A to je ova druga vrsta. Znači, to je što se tiče muhkem hadisa. Postoji ćemo pa navesti primjer pa će biti to jasnije. Kaže, hadis muhtelef, eh, muhtelef, muhtelef hadis, to je suprotan ovom muhkemu. E, Muhtele fraća se na riječ u arabskom jeziku hilaf, znači nešto što oko, oko kojeg ima e, razilaženje, oko čega ima razilaženje, odnosno od jezički znači didul itkan, znači suprotno, potpuno, suprotno savršenom. E, odnosno radi se o hadisu, definicija tog hadisa je, kaže, hadis makbul el muarad bi mislihi ma imkani džem i bejnehuma. Kaže, to je... E, prihvaćen hadis uh, koji ima koji ima hadis uh, sličan njemu koji mu je oprećan suprotno ima suprotno značenje ovo se misli u značenju mu je suprotan uz mogućnost da se izvrši da se oni spoje da se napravi pomirenje među njima s tim da ovaj dodatak, jel, na kraju ovaj dodatak, jel, može i bez njega, ali tako navodi definiciju. O čemu je znači riječ? Riječ je o hadisu, vrijedostunom ili dobrom, a, govori o jednoj temi, o nečemu propisu, a onda imamo drugi hadis koji na istom stepenu, vjerodostan ili dobar, samo suprotno govori o istom propisu znači opreća njemu totalno. I, I onda se naravno pojavljuje potreba tu da se izdrši neko povrinje, koji, koji je ispravno ova dva hadisa, po kojim se rad, koji prihvatite. E, uglavnom ova oblast, a to ću vam spomenuti i poslije, ova oblast, ova oblast ove vrste hadisa u podijelu što, što sad spominjemo, ona je jako bitna jako bitna i jako osjetljiva, jedna, je naj, jedna od najtežih oblasti iz, iz uh, kompletne tematike Mustela Hadisa, uh, hadijske terminologije. Uh, Kad navedemo sad primjer, bit će vam jasnije o čemu se radi, o čemu govorimo. Znači, e, ovdje je riječ o dvije, dvije, e, ovaj, dvije vrste hadisa, muhkem i, i e, muhtelef al hadis. Muhkem znači hadis znači, koji, je, koji je potpun, ja, ja, potpun u smislu toga da ono o čemu govori, da mu nema hadis koji je došlo suprotno tome da govori. Znači, govori o propisu, pojašnjava ga, uh, Uh, i nema suprotan njemu hadis koji govori suprotno tome što je pojašnjeno u tom hadisu. A muhtelife hadis znači da hadis dođe vjerodostojan ili dobar, a onda imamo drugi hadis koji je na istom stepen vjerodostojan ili dobar, a opriječan po značenju ovom prethodnom. Navećemo primjer toga. Uh, tako da ovo prevez da je jasan, ne jasan, to nije baš precizno, na, uh, jer o, i ovi hadisi koji su opričeni na drugom, oni su jasni, znači što su opričeni na drugom, znači ne, ne, nije riječ o nejasnoći, jasnoći. jasnoći. Dobro, primjeri toga iz primjera ćemo najbolje razumjeti o čemu se radi. E, inače, ova, ova oblast Muhteliful Hadisa, znači, ja, ovaj, ona, je, ona se... E, ona se oslikava u mnogi, e, mnogim meselama oko kojih postoji razilaženje kod učenjaka. Znači ćemo te primjer, pa će se sjetiti, se posjećati na te mesele. Kad dođe neko pitanje, ovaj, osjetljivo, on različa su nema što se različa, pa ima jedan hadis ovako ukazuje, jedan suprotno tomu ukazuje, po, po, po čemu da se radi. Jel? A mi ćemo navesti ovdje jedan, ovaj, jedan zanimljiv primjer koji uglavnom učenjaci uvijek navode kada govorimo o poglavlju, a to je hadis koji uh, bilježi muslim u svome sahihu vjerodostojan, kaže poslanik sa lanselem dio tog hadisa, la adva wala tijere. Nema zaraze ili epidemije, nema zaraze niti zloslutnje. On su negira se. U šarijatu nema zaraze niti zloslutnje. Po šarijatu se negira i zarada i zloslutnja. Uh, zabranjeno da čovjek ima uvjerenje da postoji zaraza po ovom hadisu. Da čovjek, zabranjeno da čovjek ima uvjerenje da postoji zaraza, da ima epidemija i zabranjeno, kao što je zabranjeno, da vjeruju zloslutnju. Znate šta je zloslutnja tijera, ono da smatraš ako obučeš košulju danas, bit ćeš sretno, ćeš proći, dobro ćeš proći. Ako ideš ovom cestom, bit će dobro klimatska proći puta, imat ćeš balaja, vraćaš se, ovako, i te glupo. Znači, to je ona zloslutnja. Uh, vezivanje događaja, vezivanje događaja za ono što nema šerijetu da su oni uzrok i e, sebe nećemo da se desi. Znači u hadisu dosta pa se dobro znači. Nema zaraze, la adva, nema zaraze, nema epidemije, vola tira niti, niti ima zloslutnje. A onda imamo hadis koji bilježi Buhari u svome, e, svome sahihu i kaže u tom hadisu da je poslanik sam rekao, kaže firre minel međzumi, firareke minel esed. Kaže, bježi od gubavca, znači osoba koja ima gubu, koja inače zarazna bolest. Bježi, kaže, od gubavca, kaže, firare keminaleset, kao što bježi, kao što bi bježao, kao što bježiš od, e, od, od lava. Taj hadis znači, znači, kada čuješ da ima osoba koja ima neku bolest zaraznu, bježi od njega, nema bliz njega da ideš. Što da ne budeš bliz njega? Pa da se ne zaraziš, je tako? Kako? Zaraža vam hadis došao rekao da nema zaraze. Znači, hadis nema sumnje da je opričan na ovom. došlo, bježi od zarazine osobe, a on došlo, nema zarazi. Nešto od tog dvoje tačno, nešto nije tačno. Znači, šta, šta, kako, kako razumijete ovaj hadis? Jedan Buhari, jedan muslim, oba hadisa vjerodostan, ja sumnjaju kod njihove vjerodostanosti. Kako je razumijete? U jednom se negira zaraza da postoji, a u drugom kaže bježi od zaražene osobe kao što bježiš, ne obično bježanje, nego kao što od lava pobigneš kako napraviti spoj između tih hadisa. Pa učenjaci su ovaj govore ova hadisa, znači dva vjerodostojna hadisa, po vanjskom značenju ova hadisa, dva hadisa su kontradiktorna. To je taj muhteleful hadis. To je ova druga, druga vrsta hadisa, u kojem jedan dođe hadis vjerodostojan, dođe drugi njemu vjerodostojan suprotan po značenju. <clears throat> Znači, osnovni problem ovih hadisa, u jednom se negira zaraza, a u drugom se potvrđuje zaraza, da postoji. Pa su onda učenjaci uh, uh, nastojali da napravi pomirenje među ova dva hadisa. I to na, na, na više načina tim da su neka neki pokušaj ovaj pomirenja među hadisima onako onaj što kaže kod nas kako kad na guranje ono, znaš. To jest to, al ne ne ide nekako, jel? Ovaj a neki su onako više prihvatljivi tako dalje. Uglavnom nastoji ovaj nastojalo se da to da to pomiri ova dva hadisa da u stvari nisu kontradiktorna. Da vidimo može li to biti tako. Pa jedno od nije zanimljivo ono što spovode, što, eh, što glavno učenjac navodi što je spomenuo Ibn Hajar u svom fetu Barna, ali nije to, nije to od njeg, nego to on prednio drugih učenjaka. A to je eh, da hadis ovaj eh, kaže, <clears throat> ovaj prvi hadis, nema, kaže, nema zarazi, da u stvari znači, kaže, enel adva men fijetun o gajru sabita prvi hadis znači da zaraza se negira i da ona nije potvrđena u islamu. Znači onako kako je došlo. Kako se ih može razumjeti. Dobro. A, kaže, a to podupre kaže i drugi hadis. Došlo u drugom hadisu. La ju'udi še'un še'a. Ne može zaraditi ništa, ništa. Nešto ne može zaraditi nešto drugo. Znači, tešta hadisa, jasako dan. Bilježi ga Ahmed i Tirmizi. Znači još potvrđuje ovo značenje. Znači nema zaraze. Znači u islamu ne postoji zaraza. Islam negira zarazu. <clears throat> Kaže, e, dobro, kako se to pojašnja? Kako nema zaraze? Malo, malo će se ovi ljekar naši ljudi za to, ali eto, moram malo pričati o ovaj, Kako nema zaraze? Pa kaže ovako, tumačenje toga, kako nema zaraze? Kaže, ako ima zaraze, da ima zaraze, kaže ako ovaj bolesna životinja bolesna životinja koja postane bolesna među zdravim životinjama postavlja se pitanje ko je zarazio prvu životinju ako postoji zaraza jedno imamo zaraženo i drugi se zarazio ti zaraženo postavlja pitanje ko je prvu zarazio kao što došlo u hadisu od poslanika sam sam kada pitu kako Allah posjeća, kako nema zarazio? Pa kažemo, ko je prvu zarazio? A kažeš ima zarazi, zarazio je jedni od drugog, prenosi, dobro. A ko je prvi zarazio? Odakle, ona, e ka, pa dobro, onda nestalo bakcili, bakterija, pa dobro, bakterije, i u kodovi su bakterije, bakcili, slabi imunitet i ti, ono. Ko je prvu zarazio? Ako ima zaraza, jedni prenosi od drugi. Dobro, ko je prvu zarazio? Znači, prvo negiramo zaraza, a on ima drugi potvrđimo. Znači, ne ide to hoće da kaže, znači, ovim se hoće reći, nema zaraze, znači, ne zarazuje se jedno drugi, e, nego šta to znači? Znači, e, da je, znači, da zaraza se ne prenosi sama po sebi, nego Allah Đelešanu taj koji, koji čini osobu bolesnom a ne da ga zaraza čini bolesno. To hoće da se kaže. Ne postoji zaraza. Allah Žešanu kao što je prvu učinio zaraziju, učinio bolesnom, tako i ove druge su postale bolesne, to medicinski možemo te mađi. Uh, uh, zašto? Kada, jer kad imaš osobu koja je zaražena i staviš i ubaciš je među nezaražene, zdrave, neki se zaraze, neki ne zaraze. Ako je zaraza ta koja se prenosi, što su svi ne nezarazi? Je li tako? Jer logično su svi zarazi. Ako je problem? nego ne zarazi svi, neki zaraze, onda ovaj, medicinika objašnjava kako to. Pa kad zaraze su ovi što je slab imunitet, pa nisu, ovaj, nisu mogli podnijeti, prenes, prenijelo se, pa su potpali, od, ovi što ima jak imunitet i dobar odbarbeni sistem, on se ni zarazi. Tako objašnjavaju, tako? Je ja, tako već me? Ja, ovi... <laughs> Rješenje vakcina, dobro, snije. <laughs> Znači, potvrđuje ovom tumačenju spoja. Potvrđuje se hadis prvi u vanjskom značaju. Znači, nema, u islamu nema zarazi. Ne prenosi se ništa samo po sebi, znači. Ne prenosi se zaraza sama po sebi, nego Allah Đelšanuhu, Allah Đelšanuhu čini bolesnim. Ili prenese bolest jedne osobe na drugu. A ne samo ona sebe da se zaraza prenosi, kao da je ona neko živu biće. Dobro, a šta je s drugim hadisom? Drugi hadis, kaže, značenje drugog hadisa, E, znači, ovdje je jedan sam odgovor za za ovu prvu, znači, zapamte, ako neko kaže, kako nema zaraza, ima ovaj otčuk, kaže, prenijedno, dobro, ko je prvog zarazio? Onda, odvjerno, ko je prvog zarazio, pa ćemo onda reći, ima i ove zaraze. E, znači, prekida se ta lančana, e, lančanost zara, zara, prenosenja zaraze sa prvom osobom, otkud njoj bolest. Pa kao što je prva dobla bolest, tako dobije i druga, treća, četvrta i ostale. Dobro, šta onda, šta je s ovim hadisom? Što će bježat, što će se bježati od gubavca, gube zarazne bolesti? Kaže, to je mimbabi sedverarija. Kaže, to je uh, sa strane zatvaranja puteva, zatvaranje puteva koji? Kaže, li ella jatefika li šaksin ladi juhalitu, dhalike međum hasila lehu šemi, dhalike mere bi takdiri lahi iptidaen, la bil adva menfije. Što kaže, da ne bi ona osoba koja se, kad se bude miješala sa gubavcem, dođe do gubavca, kaže kad se pomiješa sa gubavcem i dobije gubu i ona kaže da ne bi ona pomisla da je dobila gubu zato što je se prenijelo guba odovi znači da ne pomisli da ima zaraza nego je ona dobila gubu Allahom odrebno da dobije gubu zaražena je gubom što to je Allah Žešanu odredila ne zato što se guba prenosi I, da, i e, e, razumije se iz ovog hadisa znači hoće da kaže ne treba treba pobjeći od gubavca ne zato što se prenosi zaraza nego ako bi dobio tu bolest da ne pomisliš da je od zarazi i kaže e, tako sa o, tumačenju ovog hadisa se pomirije s onim hadisom tako da ovaj hadis kada ne negira ovaj nego ga potvrđuje da ne bi ljudi upali u, taj, u, u to zašto? zato što kaže a, a, zaraza znači a, drugo, tumačenje tog drugog hadisa E, zaraza je jedan od razloga da osoba postane bolesna. Može čovjek znači, da dođe klica od nekog zaražio na tebe pa te učini bolestan. A može dođe na tebe ne postaneš bolestan. Znači ne mora znači da će, da će postati bolestan. A to ovi što u medicini tumače to kao bio ti jak, bio ti dobar obrambeni sistem, pa, pa je odolio toj zarazi, prevladu, pobjedio, ko je bio slab, pa se zarazio. Znači to je, znači možeš, zarazom možeš postati bolest, je, je, zaraza jest jedan od razloga, bolest, međutim nije. Nekad, znači, nekad možeš dobiti bolest, nekad ne možeš. I zbog toga bježi, kaže, od zaražene osobe, kaže, kako te ne bi zadesla ta bolest, pa ti misliš da je od zarazi. I kaže, u takvom značenju hadisa, ovaj hadis je pomirio s ovim hadisom. To je jedno tumačenje, ovo je jedno tumačenje, znači, oznali smo se malo oko jednog. A imamo, znači, nekoliko tumačenja, ovo kako spojiti ova dva hadisa. <clears throat> imamo drugo suprotno znači suprotno tumačenje ovog da potvrđuje ovaj drugi hadis da postoji zaraza a da ovo kako da razumite ovo što se kaže ovde nema zaraze kako se može tumačiti taj hadis a da šta ne kaže nema zarazi same po sebi ima zaraza nema same po sebi nego Allah će nam učiniti tako na obrnuto tumačenje U svakom slučaju kažu, jel, hadisi nisu kontradiktorni. Pojim u tome, znači, da kažu da nisu hadisi kontradiktorni, oba su vjerodostojna i ovaj, svijedno kako je to tumačen. Ne znam, ovaj, ne može se plaho zamarati neko kaže, čekaj, da neko sad ovaj, da zamara, lomi glavu, da mora ovo onaj, završiti, razumi do kraja, ili da mu ostane od ovog šupa, kaže, vidi, boga, <laughs> ovo me malo... Ovo. Vi znate da mnogi ljudi, ovaj, mnogi ljudi izađu iz naših redova, napusti selefijski pravat, napusti čak i islam, mnogi zbog šubhi određeni. Što? Ne mogu nešto progutati od islama. To je jako opasna stvar. Neku informaciju kad saznaju ili nešto loše e, nađu kod ljudi koji praktikuju vjeru i to bude krupna stvar za njeg i on kaže, ako je to tako u islamu, selam alik, ja, ja, s tim, s tim ništa. Ja. Ko što je ona rekao, jel, ovaj, kao što onaj hanefijski učenjak rekao, jel, kaže, ako i da Kane, e, Ibn Temije, šehul islam, ako Ibn Temije, šehul islam, kaže, ja kažem, selam alika, ale, ale islam, selam alik islam, vodog islama, kakav mi je to islam, ako je Ibn Temije, šehul islam, možeš mi tu bolest, koja je tu bolest, ovaj, mržnja prema, prema Ibn E, slično tome danas ima mnogi ljudi, znači neš, nešto naleti, neš, neki mu hadis ne legne, neka situacija, vidi nekog brata da je, ne ponaša se kako treba, žena, neka sestra, pogotovo vidi sestru pa nekavo nešto ružno uradi, to je za njeg trauma, god ne može preživiti to, kakvi, kad ne od vas ništa, kakvi. Gdje će žena pa nekavo, kaže, traži da čovjek kupi alfa page i zbog toga će se razvede. Ne, a tu, gotovo. Kad. Završili se znam za sva vremena. Ozbiljno, zreo za takvog čovjeka. Pa, spor imala sestra pod nikavom sa svojim mužem i, i rekla, da, zagužvali, ra, razvojili se malo, i da im se riješi, ona rekla šart, šart uslov da se vratim, da živim zajedno u braku da kupiš alfa pić, neću više sa papi, ona dimio, čita u sobu, uvijek u dimu živi, pušio je pić. <laughs> i ovaj privati. Međutim, čovjek koji je posmatrao čitao tu ujdurmu, nije preživio. <laughs> kao, ovo ne mogu nikak, kaže. Žena po nikadom traži alfa 5, kaže, to ne može biti islam, to kakve veze ima islam, šta je. Al džaba, ljudi su takvi. <laughs> ja, ja, nemo, kad ćeš tu i, nikad alfa 5, gdje tu i. Dobro. E, ovakvi hadisa, ovakvi hadisa, mi smo navjeli ovaj primjer, malo je malo neobičan, ali imamo mi to stalno u praksi. Vi znate hadis, o, ovaj, spominjali smo ga iz oblasti, ovaj, men, men mese vekerhu feljete vadak, onaj ko dirne svoj puni organ, neka, neka uh, uzme abdest. A imamo da opričan hadis njemu, od talka o kojem je došlo da je, da je pitao, kaže Allaho poslaniće ovaj, onaj ko dirni puni organ eh, kaže ili treba obnoviti azez, kaže inema huva bad atun minke, kaže tvoj puni organ, kaže dio, tvoj organ, dio tebe, kaže ne trebaš uzeti abdest opričan iz kontra, znači suprotno od ovog trebaš uzeti abdest kad dirniš puni organ šakom, a od ovog hadisa ne trebaš znači ne sumnje da je to kontradiktorno, e sad onda naravno na osnovu to, ta dva hadisa nastava velika, velika, velika razilaženja u praksi oko propisa toga. Jel kvari abdest, ili ne kvari abdest, ili ovako, ili onako i tako, znači, poznato na dva stava, opriča, jedni po jedan kvari, po druga ne kvari, i onaj treći koji kaže pomirenje, koji pomiruje, kaže, ako je sa strašu din puno organ, ako nije sa strašu din. Ima i četvrto mišljen koji kaže da je mustehab, ko dirne puno organ, da je mustehab, da ćemo nagio i bintemije, da je mustehab promijeniti abdest, a ne da je vađiv, da kvari abdest. Dobro, a onda mesela slična tome je onaj uh, padanje na seđdu nakon vraćanja s rukua, da li treba a, eh, pas na ruke ili na koljena. I tu imamo oprične hadise. Kako oprično? U jednom hadisu je došlo, u dva, došlo je, kaže, nemojte, nemojte, kaže, padati na seždu, ići na seždu kao što ide ko deva. Kako deva ide? Prvo koljena spusti, pa ruke to po jednom tumači. Kajim se slomio da dokaže da prvo, <laughs> da deva prvo spušta ruke pa koljena. Pa se razišao tu <laughs> sa, sa skoro svim ovim učenjacima ovaj, arapskog jezika. A on ti joj dokaza suprotno. Sa strane arapskog jezika ti joj dokaza. Nevjerojatna stvar. Ovaj, to je hadis došlo tako znači. Nemojte padati da, da, na seždu nemojte ići na seždu kao što kao što, uh, uh, kao što uh, sjeda ili uh, hoće da čučne i da legne deva znači, a sad osnovno je razumijevanje zarodskog jezika da deva prvo spušta koljena pa onda ruke gdje su joj ruke, gdje su koljena gdje su kod devi koljena, gdje su ruke to je sad ta završlama. ovaj. a onda imamo hadis suprotno tome koji hadis? Koji hadis ima suprotno to? Prvo razumijevanje ovog hadisa, iz istog hadisa može razumjeti jedno i drugo, tako ga razumiju neki. A imamo hadis da je, da je ovaj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je rekao kad idete na seždu, prvo, prvo, prvo, spušta, prvo spušta se koljenama, ili preneseno od njega da je prvo spuštao koljena, pa ruke ili, ili e, ona, znači došlo kontra hadis, znači da se prvo preneseno je od njega, od Omer radijalanu vredoslovnom hadisu, da je Omer radijalanu ono, prvo spuštao koljena pruke, od, od njegovog sina Abdullah Omer prvo prenešeno, znači, Buhari prenosi u svome sahihu, da je prvo spuštao ruke pa koljena. Znači uglavnom u hadisma jedno i drugo došlo kontradiktorno. Jedno došlo ovako, zabrana, u drugom došlo da je uradio, tako i rekao tako da se uradi. To, govorimo samo kao primjer toga, nijem cisa da riješimo tu meselu. Pa onda onaj pijenje vode stojeći. Tu kontradiktorni hadis. Došlo u hadisu kaže e, men sherbe qaime ko stojeći popije feliyate qayya. Hadis muslimo ko popije stojeći kaže neka povrati. A ovam onda dolazi hadis ovaj kod Buharije, Alija radijallahu anhu stojeć uzeo vodu popio. Kaže njemu Alija, kad ti piješ stojeć, ja poslanik kaže jesam popio namjerno da vidite uh, jer sam ja vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na tom mjestu da pio stojeći. se bari je dostavio hadis. A on kaže neka povrati. A on kaže vidio poslanika da pio stojeći i potvrdio Ali radno to od njega posto. Ne, ne, ne, ne, to kontradiktorno. Pa onda ovaj <clears throat> kako se zove za hidžam, hidžam za postača. Poslanik sam porazio, porazio pred dvojci koji su radili hidžamu, kaže after hađimun bahđum. Uh, kaže, omrsili se i onaj koji radi hijjama i kome se radi hijjama. Jer do sam hadis u sunnima prenesen. A onda vam hadis u Buhari i muslimu, u Buhari u hadis kaže, poslanik sam sada kaže, ihteđe me vahusajim, kaže, učinio, učinio hijjamu, kaže, bio, a bio postio. Ja sam da je kontradiktorno, znači da nešto od toga ovaj... E, naravno, doćam sad to pitanje, to ovaj, derogacije, ili tu ulazi derogacije, ne derogacije i tako dalje. Uglavnom, znači, e, ovakvi primjera možemo nabrojati koliko će neki sučenjaci baš napisali, izdvojili knjige, među njima je se prvi istakao Imam Šafija, napisao knjigu Ihtilaful Hadis, Hadisi e, oprični jedni drugima. Znači, prvi koji je napisao knjigu u toj oblasti je bio Imam Šafija, Sin da njegova knjiga nije toliko ovaj, bila toliko, on je, on je prvenac u toj oblasti, ali knjiga koja je poslije, dvije knjige koje su ovaj poslije, ovaj, ono, koje su uglavnom raširene, koje se koristi, koje su zaista zlata vrijedne, a to je knjiga od velikog učenjaka imama Ehl Sunat Ibn Kutejbe, njegova knjiga, E, koja zove ta'vil muhtalifil hadis. Ta'vil tumačenje različitih hadisa, odnosno opričnih hadisa. To je jedna jako, jako dobra knjiga, zlatna knjiga. Ona, ona, e, ta knjiga ne govori samo o tome ovaj, da spominje ove primjere iz fika. Ona govori iz, iz akide, iz sekti, od ovog onog. Znači, nevratna knjiga. Znači, ona počne u početku, navodi šerijanski tekstov, kaže hadisi, hadisi, ajeti murđija su tu i ti. Pa navodi ajeti hadise koji koriste murđije. Dokazuju s time. Hadise ovaj, havariđa, takvirđija, hadisi, ajeti njihovi koji on koristi. To su njihovi argumenti dokaz, to je njihovo oružje. Onda ima hadisi ovaj, ashabu rej, hanefija, njihovi hadisi, jer oni imaju svoje posljedno tumačenje. Onda imamo hadisi zahirija, po vanjskom značenju. I navodi hadise i ajete. I onda navodi onaj, od, onda hadisi kaže od džehmija. Koji hadise? Hadise oni koji negiraju Allahova svojstva. Hadise oni koji potvrđuju Allah. Hadise od... I sve navodi takvu kontekst. Znači čovjek pogleda tu nevratna stvar. Onda oni koji negiraju jedni drugima oni koji negiraju, znači o, jedne skupine spominje, pa onda druge skupine. I naravno ne, ne spominje onako na, na baca šubhi, nego on to spominje da bi to pojasnio. Poslije toga u detalji gdje svaki hadis pojedinačno pojašnjava i kako ehl sunnah džemata tira taj hadis nevratna knjiga, stvarno za, zaista vrijedna je zlatna knjiga, ja ne znam da li je dan, danas kod nas prevedena, ona je teška, to je malo, ovaj, to je malo dublje oblasti, onda ima neki hadisa, čovjek kad neko od nas čuva, on bi on bio najuzjanio se poslije, ne mogu sebi doći tri dana, jer, ta, jer tamo je hadis to, to pojma, pogotovo znači hadis, mi smo ga spominjali ovdje, Allah Đešanu stvorio Adema na svom liku, Hala kala Adema la sureti, to je, to je škakljiv hadis za mnogi, Allah Đešanu, hadis mu tefekun ali, Buhari muslim, Allah je stvorio Adema po svom liku, na svom liku, Znači, to je hadis za mnogi da, znači, da, da, da mu se vrti, da ima vrtoglavicu i da da počnu raznorazne sumnje kod njeg da se dešave. Ako ne razumije, ne skonta te stvari. I ako ne pita učenog, ako on bude sam posebno ono ovaj, I normalno, zavisi s koje strane čuje u pr prvi put ovaj hadis. Ako čuje strane oni koji negiraju Allahova svojstva taj hadis, onda da za njega onda ta tapeta, za sva vremena, znači, jer on smo tako prvi put pojasnili. I tako dalje, ne ulazim u to. Uglavnom, ta knjiga je zlatna vrijedna. Po, zlata vrijedna po pitanju poimanja ove oblasti. Znači, ne samo iz fika, razno razne stvari. Tu on spominje i onaj hadis, da su onaj hadis, pa, e, sjećat se onaj hadis u Buhari u kojem je došlo kada ti upadne mušica u, u čašu u vodu, ti je zagnjuri pa je izbaci tu smo tezlo odma očepli, potom udarli kao još ti upala još je zagnjuri još još još posle popije neverovatna stvar to ne ja nigdje kod zdrav van, on to ima razumski nigdje kod van svake pameti je no da prospiješ sve i nju i vodu i sve kad ti još zagnjuri pa izbaci pa popi E sad, nakon zadnjih 100 godina, kada je to otkriveno, tu da je tu nadnaravnost, da muha kada, kada onaj padne, u, o, kada padne, kada ti, ona, kada padne u, u, u vodu, u tekućinu, pa je ti zagnuriš, ona ispred jednog krila ima, ima ovaj, a, otrov s kojim se brani, ispod drugo protiv otrova. Pa kad još zagnjuriš, onda ispusti. Prvo ispusti otrok, kad prvi put padne od straha, bra, ne znam u što upala. Drugo, kad je zagnjuriš, onda, onda protiv otrok, uništi onaj otrok, izbaziš je i mirna bosna. E sad kad dođe, eka, maša, viš kako tu sunet mašala, kako je tu poslanica rekao. Na, a u početku odmah negiralo. A uglavnom sad puno forsiraju. Oni koji forsiraju sad tu nadnaravnost, nadnaravnost, kuranske ajete, hadisa, uglavnom su matezile. On to najviše voli, njima je to najdraža oblast. Zato jer se ono ne vjeruju pravo u Kur'an, sunet ne, osim ono da, da, da, mu, da mu se razumski slegne ono. Na, da dokaže, sve u svemiru putuje, plovi, na oko dokaza Allahu ekber, kaže to, to je hak istina. Mimo toga sve sumnju. Znači, njemu treba tako nešto. Znači, razumski pristupa tim stvarima. Dobro. E, treća knjiga, a to je ovaj, hanefijski učenjak Tahavi, koji isto je autor one tahavijske akide, ima knjigu Muškilul Athar i on je ta, isto također sabrao tu znači, znači oprične hadise. I čak i napisao komentar knjigu poslije toga, e, Šerhu Me'anil Athar kao komentar e, e, pojasnio detaljnije te, te hadise koji su opričene drugima. Naravno, sad se postavlja ovdje pitanje, dobro, kako treba postupiti <coughs> kako treba postupiti kada se kada dođemo u situaciju da imamo dva hadisa oprečena drugom E, i učinjaci o tome govorili, znači, e, znači to imaju neka četiri ili e, ovaj, možemo reći dva nekakva koraka unutar dvog, drugo imamo tri koraka. Prvi je korak, to znači prva je najbitnija stvar, ako se pojave dva oprična hadisa, oprična znači po, vanj, po vanjskom značenju, prva stvar je to da se nastoji da se napravi spoj među njima, džembejnom, da se pokušaj pomiriti pomiriti u smislu da se nađe, da jedan govori o ovoj stvari, jedan o ovoj stvari, da nisu stvari kontradiktorne. Ako je to moguće. Znači, prvo se to nastoji raditi. I da emkene džem bejnehoma, znači tad je oba zaradi. Znači, ako je moguće da se napravi spoje među njima pomirenje, onda je prva stvar što se radi, to se radi. Ako to nije moguće, ni iz kojeg ugla, ne može nikako, znači, bude on izvještačeno, ne ide. Šta onda raditi? onda imamo sljedeće tri faze. Prvo kaže i da me ahaduhama nasihan kaže ako se zna da je jedan da je jedan uh, uh, onaj koji derogira, a drugi derogirajući. Derogiran, derogirajući. Znači, kad se zna da je jedan uh, derogiran, drugi derogirajući, onda, kaže, radimo po onom koji je derogirajući, a onaj koji je derogiran, ne radimo po njemu. E sad tu je problem što kad se zna i kako se može znat kad je koji derogiran, kad nije. To je sad posebna nauka. Mora se, znači na osnovu čega znamo, znači da je jedan bio raniji rečen i rađen, a drugi poslije toga uh, rečen i rađen, ili iz teksta hadisa znamo da je ovaj derogiran, tako da je doćan sad oblast ovaj derogira, derogiran, derogirajući hadisa. Uh, to ako, ako znamo, znači koji je derogirajući, koji je derogiran, uh, e, druga, drugi, uh, druga stopa, drugi uh, uh, druga metoda ako ne može znači da se utvrdi koji je derogiran koji je derogirajući onda se ide na osnovu toga da kaže rajahna ahadum alaha pravimo tarjih znači dajemo prednost odabiramo jedan na, na, na jedan dajemo prednost na, na odnosu da drugi na osnovu koji način na osnovu toga na osnovu toga kaže da gledamo recimo snagu hadisa recimo ovaj jedan hadis zavedemo tefeku na lehi ovaj drugi iako je vjerodostojan tamo u sunenima zabilježen. Znači jači ovaj mutefek od ovdje koji je u sunenima. Znači već dobija snagu. Onda u ovom hadisu imamo, znači imamo govora oko, oko određeni ravija, ovako, onako, ili ovaj hadis ima priču koja potvrđuje da je to takav događaj bio, ovaj nema priču. Jedan, jedan zanimljiv ovdje ovaj, imamo ovaj, zanimljivu, zanimljivu stvar, a to je da za vrijeme za vrijeme hađa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio jednu od svojih žena. A zabranjeno sklapat braka od od, od, od, ovaj zabranjeni stvari pod ihramima je da se da se e, sklapa brak i da se da se da sklopiš brak, da se udaš, da se oženiš. Po hadisu mutafekun alejhi. I onda se prenosi Buhari i Muslimu zanimljiv, zanimljiv događaj. U jednom hadisu, došlo, znači vjerodostojni hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio a bio u hramima. U drugom došlo kaže da da je oženio nije bio u hramu. Jedan i drugi mu tefekon ali. Buhari Muslim. Kojim da Ko Koju? Kod sam ko je tačno, ka, prvo nelogično ovo da ti pod ihrama, da, da, da, da, da se oženi, da je bio pod ihrama. To, zato što ne, sam poslanik negira giru drugim hadisma da, da je to dozvoljeno. Da je uopće na kraju taj, je brak je batal po većini učenjaka. Kako napraviti tu spoj? Ovo da kažem kako nekad, znači mora se ući detalje, ovo su precizni dijelovi znano. I onda ustanovi, znači ona onaj koji e, spominje da nije bio pod ihramima, kaže fihi kisa, ima priču kako se to desilo bio svjedok tome kako se to desilo. I onda se, kaže, prihvata onaj koji, koji ne prenosi onako događaj, Abdullah ibn Abbas, on svakako bio dijete, kad je poslanik umro, on bio dijete. I on tek poslije prenosio hadise od ashaba. Logičnije je da on čuje nešto, čuje te riječi i moguće da je mogao greškom nešto čučut. Dok ovaj koji spominje priču od Majmune, on je bio svjedok toga, bio tu priča, bio tu, tu, desilo, tako, tako, nije, bila, nije bio pod Nije bio i prihvatljivo da se privati ovaj hadis gdje se spominje detaljna priča od onog koji prenosi samo riječ. I još uzmemo to da je to kao ovaj mursal sahabi da ashab prenosi od drugog ashaba od Ulab Nabas. I onda eh, mnogi učenjaci naginju tome što se spominje ovaj hadis gdje ima pojašnjeno ravija koji prenosi bio prisutan tu i da njegovo prihvatljivije nego ovaj drugi koji nije bio prisutan tu još je bio dijete kada prenosi hadis. Ovo malo spominje eh, koliko ova, ova oblast ova oblast, znači opričnih hadisa, jako osjetljiva. Znači, jako osjetljiva, jako teška. Do tim, e, samo da završim ovdje, znači, ako se, ako se ne može dati prednost jednom na drugom hadisu, kažemo opet, kako kreneš, jedan drugi su jak, jedan drugi su motefakonali, jedan drugi su na istom stepenu vjerodostojnosti, jedan drugi, a sve, šta onda radimo? Kaže, zadnja, treća stepenca, zadnja stepenca kaže, kaže, te vakafna, onda ne znam, ne, ne imamo rješenja, ne znamo po kojim bi trebalo se raditi nema izlaza. Znači, a to je treća stepenca, obično rijetko koji hadis ne dođe na ovaj stepen, da se kaže nakon istraživanja pokuša pomirenja među hadisma da kažeš mm, ne, ne može ti, ne može da prevagneš, kažeš ispravno ovo i ovo e, na osnovu toga za snage jednog i drugog hadisa i pokušaš sve prije toga da, da znači prvo da spojiš, napraviš spoj, pa ne može spoj, pa ne može da ni jedan, jedan nije derogiran ili je drugi derogirajući, onda ne možeš ne, da dadneš prednost na osnovu neki, neki e, snage, e, seneda, lanca, prenosaca, gdje je zabilježen hadis ili neka priča, ima već, ništa ne možeš. Na kraju kaže, znači e, ono kaže lem je terđah li ne, ne, ne nešto što mi može dati ovaj e, argument da je da se radi po ovom plovom hadisu a tu su rijeđi slučajevi ja. uglavnom za takve hadise kažu da su mutarib ti hadis mutarib što mutarib znači ima poremećaj nešto nije u redu A to su vrlo rijeđi slučaje. Znači, neki poremećaj ima, tu nešto nije u ne može biti suprotno, nešto dođe oprično, suprotno, e, kontradiktorno, nemaš nikakve znači rješenje. To, to ne može to biti kaže u redu jedno i drugo. Znači, da je suprotnost, da je suprotnost koja došla i da je prihvatljiva. Ne kaže, tu ima neki poremećaj, Allah zna o čemu je riječ. Ova vrsta, ova vrsta hadisa, znači, tog muhkem i muhtelifel hadis, znači, onaj koji je jasan, potpun hadis e, i onaj koji, je, koji ima sebi oprečnog hadisa, ova oblast, ovaj poznavanje ove oblasti naravno ovaj ima potrebe svi oni koji traže šerijsko znanje. I oni koji ne znaju ove oblasti, ne znaju prirodu ovog problema, oni upadnu ovaj mnogi nedomice. Pa ono, e, to je ono što mi kažemo. E, odeš kod nekog učiš i on ti ispriča jedan stav i kaže po ovom pitanju ovako, ovako. Kaže, dobro, još maš vjerujem tvoje znanje, nije nikakav problem. Odeš tamo dakle, nekoliko godina vremena, kod drugog odeš učenog še, on kaže, suprotno ono što ti rekao. I on navede dokaz. Ti sako čekava, vidi, ima i ova, i ova. No, pa ono, malo, malo neobično. Što ti je neobično? Zato što ne razumiješ ove stvari, nisi učio, a oni možda nemaju vremena upjašnjavati da sve tebi detalje idu ili, ili ovaj, neka to, znači, na to bit mahana. Kad je, samo jedno, jedno tumačenje izložiš, kažeš to je tako i selam ali. To možeš na brzinu kad ti neko dođe, kad mi reci propis, nemojem sve detalje, reci mi propis kako treba postupiti, kažeš ovako ide onaj. E, najbolje ljude navikavati na to da podređeno pitanje, kad neko nešto pita, I zaista ima jako razilaženje po pitanju toga. Kaš ima razilaženje kod toga. Allah zna najbliže da je propisao ovakav, ovakav na osnovu tog nekog argumenta, ali ima razilaženje. Staviš makar da zna da ima razilaženje. Da čovjek ne doživi šok poslije pet godina, on nešto radio, ko što je bilo kod nas. Pa bilo kod nas, braćo, znači, on, naučili prvo, do, kad smo mi bili u Ketibi, boći, znači, bradu ne smiješ pipnut, ko je dirne, taj je, znači, protek virga možeš komu, znači, ko, ko skrati brada. To Sarab krate, to oni imaju, ima predanje, al mi nismo smjeli. I 10 godina tako furaš. I da put uđe neko i otkri, i kaže, pa možeš skrat brada, bo pa ne. Čak, ne samo možeš, nego sve četiri mezeba napravi, ne samo to, nego shab to radi, ne samo... Ti, pa ti, Band, bandak padniš. što niš isto bekan, ovoca, bo na. Pa, to, to je problem, ne možeš se tako tumačiti. To fetva bin baza. Pa dobro, nije valjda islam krenuo bin baza, Allah, vek brada bila pisano da ljudi imali brada, nam došla je od shaba, bo, znam za bradu. Pa da su nešto pisali o tome. Nevratna stvar. I to je, znači, mahana takvog pojašnjavanja dolazi s te strane da ljudima praviš probleme. Neček se drži jedno određeno vrijeme, zavru, da je to jedina hak istina i onda napruđe 10 godina, pa dobka, može malo, i onda kontra tome. I tu je sad istina. Znači, smiješno, znači, ne, znači, ne možete tako ponavljati. Tako se vjera nauči. Znači, ispadneš ovaj, smiješan, ispadneš vid džehla. Tak su ne pristupa meselama, znači treba uh, sve obuhvatno, treba, uh, treba makar da razumiješ da ima druga strana, drugačiji stavi na, na šta može se zastavljati, da ne, na, ne, ne oštriš svoju mržnju, ne prijateljstvo prema nekog što nešto radi drugačije, zato što ti džahel ne znaš da to može drugačije, da se može drugačije tumačiti. Zato je ova oblast, znači ova oblast, znači ona je jedna od najbitnijih, najosjetljivijih oblasti. Uh, uglavnom, kako kaže ovdje autor knjige, znači, ovaj, ova oblast, znači, ona traži od osobe, učene osobe, da poznaje tri oblasti, da poznaje dobro hadis, da poznaje dobro fik, razumijevanje, i usuli fik. Tri oblasti mora da razumije. Znači, hadis radi ocjene hadisa, fik da razum, razumijevanje o čemu govori hadis, znači, e, inače, propise fika. I treća stvar, usul fika. Usul fika, znači, e, u tam, usul fika se uči kako da se razumiju, kako da se izvlače šerijski propisi iz Kur'ana i Suneta, iz drugih jel, izvora. Znači, to je, to je jako, jako ova, bitna oblast. Znači, treniraš se kako da izvučeš propis iz određenog hadisa jajeta. To je, to je, naj, to je zadnji stvar, što, e, to sam vam jednom vjerojatno govorio, ako se sjećate. Zadnji je što Tale Bilm uči iz Islama, što u stvari, ovaj, što, što može da nauči i što je najtežije se nauči, kad prođe 10, 15, 20 godina uči šerijat, on mesele barata tamo vamo, ovaj, raspalja, svađa se ono, na kraju tek nakon 10, 15 godina kad malo se uhoda u to, u taj zanat, ovaj, na onda tek onda konta, onaj, tek onda nauđe na to, aha, kako se iz razumije da ukazuje na taj propis. Ka, kažem, kako znači, može dobro razumjeti arapski jezik i šta to ukazuje iz teksta da ovo znači da je haram, da je halal, da je zabran, da ima širine, da ima širine tako dalje. Znači, i to je najteža oblast, znači, eh, to učinjaci zove veđu od istidlal. Veđu od istidlal, znači, način kako se, doku, kako se to zaključio. Znači, kad dođeš na taj stepen, da razumiješ kako se razumije iz hadisa neki propis ili... A eto, znači, e onda si tek uronuo pravu oblast. Prije toga je sve čuo od ovog čuvodnog, sam kimaš glavom. Ka. I to je dobro, dobro je da prenosiš od drugi kimaš glavom. glavonka. Počneš ti mudrovat i ti sam, ni ti imaš znanje, ni sučio nigdje. I ti kao, evo, ajto, kazi, na to ima jasno kod dan, ja tu kad ili ime. Znaš, tri čiste balan, tebe ti uzeo ajetis, ti za ajetis izključuješ. Ili ti hadis uzmeš i ti izlačiš. Zamislite, zamislite čovjek koji, ovaj, koji nije učio na način da se ovako, ko što mi učimo, godinama ovako učiš određene knjige, oblaci i tako dalje. I čovjek prvom daneš uđe Buharu i on ona čita Buharu i hadisa i izlači zaokšaj hadisa. Znate koji je to haos, znaš, pa on, on mislio novu vjerba. On kad bi, ono, tumačeš da dolazi i na bosansko, ja, ono, znači, čak na arapskom, arapi ne razumiju, znači, ne razumiju, to moraš, moraš zaista, znači, proći prođi, znači prvo da, da, da prođeš sva tumač kako su učenjaci protumačili i da to razumiješ, a tek onda da ti kažeš e sad skodno je sleglo da bi bliže bilo ovom ili onome. Znači to treba vremena, na tome treba vremena da prođe, da se treniraš, da učiš, čitavaš. Znači, e, e, zamisli sad koja je to, koja je to e, ne znam koji imam da zove, koja je to glupost, nezgrapnost, koji je to idiotizam, da neko ovaj, niti učio, ni zna, ni zna te detalje, jedan po to negdje, a ima, e, kao ovaj hadis ukazuje na, Ne zna čovjek ni učio, ne, nema, nema, znači, nema osnova u toj, uopće da on, da on može razumjeti iz nekog hadisa nešto. I on uzme hadis, kaže u hadisu je dokaz da je to tako i tako. A to se kod nas dešava. I, i onda dokazuje smo s tim hadisma da je neko učinio kufre, jelo kufre, lovo, ono, to su pela. I baš ošu najtežu oblast, najosjetljiviju oblast. Barata šerijskim tekstovima koji su najosjetljivije oblasti, koji se učenjaci uglavnom zadnji što pričaju i barata s time. Mnogi učenjaci, znači u oblast kad kod pitanje tekvira, spuštanja hukma propisa na nekog, kaže i pita nekog drugog, ne, to, to, to, to je tako osjetljivo, to ti je ko, što kaže medicini zarazno, ne idi gore, znači tu rukavice, dobro buci, dobro se zaštiti, to, pa to, to, je jako osjetljiva oblast. Znači, hem što moraš imati znanje, moraš imati iskustvo, znači prvo to je odgovornost, bila, pa, spuštanje. E sad zamisli čovjeka koji nema znanja, ne zna ništa, tako dalje, i onda prvo uzme i on nas pušta. Na umet, ne na pojedinca, ne te firi pojedinca, umet te kviri. Kogod nije sa njim. Znači, koji to je bela, znači, to je promaha u glavi. I najgore što on to ne razumije. Dobro. Za ovu oblast, znači ova ovdje oblast po pitanju, ovaj, e, znači e, spominje za, zbog njene bitnosti, znači tri oblasti se, naučne oblasti iz islama more poznavati, znači hadis, fiqh i usuli fiqh i kaže ovdje autor, kaže u ovoj u ovom moru ne plivaj, kaže osim zaista ljudi koji Allah Đešanu dao, dao taj fiqh, e, teufiq, znači dao im ovaj, omogućio im znači da dođe na taj sebe da mogu u ovim stvarima da da barataj. I glavno za takvu ulemu koja koja dobro razumije ovu oblast i može sa njom da barataj, istražuje dok tako za nju kažu učenjaci mu hakikin, ako se ikad čuli. Ovak. volio vi naše ovako u tim terminologijama. Kaže uh, ulema hak, mu hakikin. Šta znači mu hakikin? znači nešto u detalje da obradiš. Znači da ideš onaj cincilitar, da ideš da detalje. E, ovako, ovako, znači ne, ništa, nemaš prvo slovo. Ima da ga obradiš do kraja, imaš da argument, da ovo, da ono. Znači, oni, znači, precizni, detalj, detaljno istraživanje, argumentiranje, iznošenje svega što postoji i onda kad dođeš na kraju do, do, do razimea šta je ispravno, znači onda ti si obradio. Ti si šehi u islamu u toj meseli. Znači, kad čovjek neko detaljno se obradi, a to, a to uglavnom radimo mu hakakin. A imamo drugu ulemu, to su oni, onaj, možda, znači suprotno mu hakakin, ne, ne istražuju detaljno precizno, nego ono površno. Zna se šta je od islama, zna šta je halal, šta je haram, to je tako rečeno, selam alik ideo neka, ne, nemoj mi kaži tu. Na, uglavnom, znači, e, ovi, kad kažem površno, znači ono u smislu, Da, u mezebu je došlo ovako, četiri mezeba su rekli ovako, a, a, haram je ženi u stanju, hajde da uđe u, u, u, ovaj, u mešćid, haram je da uči Kur'an, naravno to poznate mesele, rekli učenjaci, on to prihvati, gotovo jasno kod dan, hadi što malo on daiv, što ovo, što on to manje više, ne bi oni prije nas rekli da nisi bili učeni, ideš dalje, prenosiš i to je znanje, to je ko dođe malo drugačije priča, kaže ovaj malo naš, malo pametuje, kaže, u nas i naš probleme na nas i ako ovaj, hoće da se istakne, hoće ovako. Znači, nije to, znači, znači morate razvojiti da ima ljudi učeni koji stvari ovaj ne ulaze u detalje. Znači on naučio, on ima znanje, on zna hifsa, on to bifla, sve to, ali ne ulazi u detalje, znači ne istražuje, jer ako bi ušao izgubio bi se tamo, znači ne izrazio, on to, znači uzme onako, naučio neke osnovne stvari, prenosi i dobro je to, znači za većinu ljudi, za obične ljude, za muslimane, dobro je to, znači ono što je opće poznato, prihvaćeno od međučenjacima da je, da, je, da je od islama. Međutim, imate pedantne učeni, znači učenjake, precizne učenjake, koji ništa ne priča da u detalje da istražuje. Znači ima detalje, neće reći da jednu meselu, da je to to, dok on ju detaljno istraži kroz sve mezebe, sve učenjake, sve argumente i dokaze. I kad dođe do, do rješenja, kad je to, ovo je propis, zato što sam ja istražio i stojim za toga. E, to je već zasnovano na pravom, čistom znanju. Bez obra, on profilo, ni profilo, ni pojento u tome. Projenta znači u tome koliko se ovaj potrudi, koliko je stalo da istraži hak istinu, na odnosu ovo koji samo prenosi onako kako je čuo od većine, da, o, učio u knjigama, tako rečeno, tako u našoj sredini, ovoj oblasti govara, ovoj sredini govara ovako, ovoj države, ovo drugo, u Saudiji ovako, u Bosni ovako, u Turskoj onako, i prenosi to je znanje, opće znanje, prisutno znanje i nemoj puno da barčeš, nemoj da puno da diraš, da praviš probleme, da, da remetiš mutju, praviš umetu i tako dalje. Ova, I tako, kao, i, i, i smatra da to tako treba. Međutim, ispravno je znači da treba zaista istraživati. Jednu meselu kad naučiš pravo, istinski sa argumentima, sa dokazima i u njoj absolviraš, znači ti, ti si učen u toj meseli. I zaista je to bitno. Tako istraživati islam je jako bitno. Naravno, nama treba tri života da bi ovakve stvari istraživali, da bi, da bi sto mesela istražili. Treba puno vremena. Međutim, tako je znanje. U tom i je stežina znanja. U tom i je stežina što, što više izučavaš, učiš, sve više skontaš da, da manje znaš. I da si, u, da si ušao u more koje tek onda vidiš da su, da su obale jako daleko. Dobro. andalusam, andalusam, andalusam.